Gökte yıldız ay mısın da kemençeme yay mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemençeme yay mısın? Alsam seni yanıma Baksam çalayım mısın? Alsam seni yanıma Baksam çalayım mısın? Gökte yıldız ay mısın da kemençeme yay mısın? Alsam seni yanıma Baksam çalayım mısın? Gökte yıldız ay mısın da yıldızaymışsın da kemençeme yaymışsın Asam seni yoluna Baksam çalaymışsın Asam seni yoluna